السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد أن أشكر الله عز وجل كذلك قوم بسرنا سلامكم تومه صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya jana tulikuwa tumeanza kuzungumzia sunan salati al-Eid kadhalika tukaangalia kaifia ya kuswali hiyo swala ya Eid na tukaangalia hotuba inavyokuwa na vitu ambavyo khatib atavifanya na kuvizungumza na tukamalizia kuhusiana habari za takbir za siku zaidi tukasema wa sunna takbiru almutlaq lailatai aidain na ni sunna takbir ambayo haijafungamanishwa na na baada ya swala ya faradhi katika usiku wa Idi mfungo mosi na Idi mfungo tatu lakini tukasema walfitru aka na hizi takbir wakati wa idi ya mfungo mosi zinatiliwa nguvu zaidi kadhalika at-takbiru al-mutlaq ni sunna min awwal dhilhijja ila faragh al-khutbah kuanzia mwanzo wa mwezi wa mfungo tatu mpaka kumalizika kwa khutba wal muqayyad ay wat takbir al muqayyad na ile takbira ambayo inaletwa baada ya swala ya faradhi akiba kulli faridatin ambayo inaletwa mwisho wa kila swala ya faradhi fi jama'atin iliyoswaliwa katika jamaa min arafa arafat almuhill kuanzia swala ya alfajiri siku ya arafa kwa mtu ambaye sio hujaji wal na haj hujaj min dhuhri an nahr kuanzia adhuhuri ya siku ya kuchinja siku ya tarehe kumi mfungo tatu ila asri akhir ayami tashriki mpaka swala ya al-asr uh, siku ya mwisho katika yale masiku ya at-tashrik leo tunaingia kwenye swala ya kuswali na swala ya al-istisqa na bukra Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin يقول المؤلف رحمه الله صلاة الكسوف وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطوير سورة وتسبيح وكون أول وكون أول كل أطول نعم ثم قال بعد ذلك فصل هذا الفصل اكتب في صلاتي الكسوف والاستسقاء فصل في صلاتي الكسوف والاستسقاء في صلاتي الكسوف walistisqai hii fasl anazungumzia swala mbili swala ya kusuf na swala ya alistisqa swala ya kusuf ni swala ambayo inaswaliwa kwa sababu ya kupatwa jua au mwezi walistisqa ni swala ambayo inaswaliwa pale ardhi inapokuwa kame mvua ikakosekana au mito hukauka au vyanzo vya maji uh, navyo kupungua maji ikawa watu wanapata madhara kwa hiyo mualif anasema watusannu salatu kusufin na inasuniwa swala ya kusufi ni sunna swali swala ya kusufi ما هو القصور الكسوف هو ذهاب نور أحد النيرين هو ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه هو ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه القصوص هو ذهاب nur ahadi najiraini au baadhi tunavosema neno alkusuf ni kuondoka mwanga wa moja kati ya jua au mwezi au baadhi au baadhi yake kuondoka ule mwanga wa jua au mwanga wa mwezi au baadhi ya jua au baadhi ya mwezi tumana akasema huwa dhahabu nuri ahadin najirain au baadhi kuondoka nuru ya moja kati ya jua au mwezi au baadhi yake ijapokuwa inatumika sana neno al-kusuf lishamsi kwenye upande wa jua wal-khusuf lilqamar na al-khusuf kha kwa upande wa mwezi anasema rakaatai hiyo swala ya kusufi ni rakaa mbili sawa anasema tusannu salatu kusufi ni rakaatai na ni sunna swala ya kusufi rakaa mbili na inasuniwa swala ya kusufi rakaa mbili kullu rak'atin biqiyamaini wa ruku'ain kila raka ina visimamo viwili na rukuu mbili kullu rak'atin biqiyamaini kila raka ina visimamu viwili wa aini na rukuu mbili yani sura yake kwa Allahu akbar takbiratul ihram kisha imam au mtu ambaye anaswali peke yake atasoma sura al-Fatiha halafu atasoma sura baada ya sura tulfati yani baada ya gaul istiftahi mfano wake kisha maliza ataenda kurukuu akishatoka kwenye rukuu atarudi tena atasimama atasoma tena suratul fatiha na sura akishamaliza ataenda kurukuu akishatoka kwenye rukuu ndo ataenda kufanyaje ataenda kusujudu hakadha waraka athani hivyo hivyo na raka ya ngapi ya pili ndio maana akasema kullu rak'atin biqiyamaini kila raka na visimamo viwili wa aini na rukuu mbili anasema watatwilu suratin wa tasbihi na kurefusha sura ay yakra'u suratan tawilatan alivyosema watatwilu surati ay yakra'u suratan tawilatan ay yakra'u suratan tawilatan anasoma sura ndefu sunna ni kusoma sura ndefu wa tasbihin ay wa tatwil at-tasbih na kurefusha ile tasbih yani tasbih ile ambayo inasema kwenye rukuu na sujud subhana rabbiyal azim kadhalika subhana rabbiyal a'la anarefusha maana yake kwamba ile rukuu yake inakuwa ndefu kadhalika ile sujudu yake inakuwa ndefu anasema wa qawlu awwal kullin atwal na vile vile ni sunna kuwa cha kwanza kila kimoja ni kirefu wa kaunu awwal kullin aqwa na kuwa cha kila cha mwanzo ni kirefu ikiwa na maana kwamba kisimamo cha kwanza katika raka ya kwanza inabidi kiwe kirefu kuliko kisimamo cha pili kadhalika kisimamo cha pili katika raka ya kwanza inabidi kiwe kirefu kuliko kisimamo cha kwanza katika raka ya ngapi ya pili kama ilivyo kisimamo katika raka ya kisimamo kile cha kwanza katika raka ya pili inabidi kiwe kirefu kuliko kisimamo katika raka ya pili kile kisimamo cha pili kadhalika rukui na kadhalika ah, sujud kwa hiyo nakuwa kila cha mwanzo ni kirefu yani kuliko kinachofuata anachokusudia ni kullu shay'in atwal min alladhi ba'dahu kullu shay'in atwal min alladhi ba'dahu kullu shay'in atwal min alladhi ba'dahu yani kila kimoja kiwe kirefu zaidi kuliko kinachofuata ndio maksudi alivyosema wa kullu wa, wa kaun awwal kulli kulli atwal manake kullu shay'in atwal min alladhi ba'da yani kila kimoja kiwe kirefu kuliko kile kinachokuja baada yake hino swala ya al-kusuf swala ya al-kusuf watu wataswali kama jua ndio lilikuwa limepatwa lime, lime mpaka lile jua liwachiwe na kama mwezi ndio ambao ulikuwa umepatwa mpaka ule mwezi uachiwe lakini vile vile ah, jua mwezi vikishaachiwa kuwa bado anaendelea na swala watakupisha na kama mtu alikuwa amejiandaa kwenda kuswali lakini wakati anatoka ah, tayari ikao imeshaachiwa itakuwa tayari swala ya kutoka imeshapita sehemu yake tumeelewana eh? aha kama kuna swali kabla hatujamia salatu istisqa naam swala wataendeleza kuifanya kwa ndefu kadri ya vile wanavyoweza naam kama ni jua mwanzo utaonekana kadhalika mwisho naam نعم هذا هو الأقرب نعم طيب اقرأ قال رحمه الله إذا أدبت الأرض وطحف المطر وصفتها وأحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة أفضل وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقات ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متضللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه أهل الدين والصلاة والشيوخ ومميز السبيان ويصلي ثم يخطب واحدا يفتتح بالتكبير كخطبة عند ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مخيفا إلى آخره وإن كثر المطر حتى خيف صن قوله اللهم حوى اللهم حوي لنا حوالينا اللهم حوالينا ولا حلنا اللهم على الجيران وبطون الأودية ومنازل الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به طيب والاستسقاء أي وتسن صلاة الاتقاء واستسقاء أي وتسن صلاة استسقاء وتسن صلاه استسقاء وتسن صلاه استسقاء وتسن صلاه استسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر na inasuniwa swala ya istisqa ni sunna swala ya al-istisqa idha ajdabat al-ardu pale itakapokuwa kame ardhi idha ajdabat al-ardu pale itakapokuwa kame ardhi wa fuhita mataru na zitakapojifunga mvua wa fuhita matar na zitakapojifunga mvua yani ardhi inapokuwa kame na pale mvua itakapojifunga هذه الصلاه اي صلاه الاستسقاء سنه مؤكده حتى في السفر hii swala istisqa ni sunna ambayo ni muakkada hasa mtu akiwa safari sunna ni muakkada hata fi safar sunna ambayo ni muakkad hata mtu akiwa safarini anasema wasifatuha wa ahkamuha ka'idi na sifa yake hiyo salatu istisqa na hukumu zake ni kama swala ya Idi wasifatuha ay salatu al-istisqa bimaana sifatu salati al-istisqa bimaana sifatu salati al-istisqa fi mawdhi'iha ay sifatu salati al-istisqa fi mawdhi'iha في موضعها واحكام بمعنى صفه صلاه الاستسقاء في موضعها واحكام كصلاه العيد بمعنى صفه صلاه الاستسقاء في موضعها واحكام كصلاه العيد sifa ya swala ya istisqa ile sehemu yake inayoswaliwa na hukumu zake ni kama swala ya Eid sehemu ambayo inaswaliwa na hukumu zake ni kama swala ya Eid thumma qala almuallif rahimahullah wa hiya wallati qablaha jama'atan afdal na hii swala ya istisqa na ya kabla yake ambayo ni swala gani al-qutub jama'atan afdal kuswaliwa katika hali ya jamaa ni bora wahia ay salatu istisqa wallati qablaha ay salatu al-qusur jama'atan kuswaliwa jamaa afdal ni bora يفهم منه انه آه انهما تصن جماعه وفراد inafahamika kwenye haya maneno kwamba hizi swala mbili ni sunna imma kuswali jamaa au kila mtu kuswali kivyake yani kuswali hali ya jamaa au kila mtu kuswali peke yake lakini kuswali jamaa ni bora zaidi <coughs> lakini kuswali jamaa ni bora zaidi ثم قال واذا اراد الامام الخروج la na atakapotaka imamu kutoka kwa ajili ya hiyo swala ya al-istisqa ni swala ya kuomba mvua wa idha arada al-imam al-khuruj laha na atakapotaka imam kutoka kwa ajili ya hiyo swala kusudia kwamba uh, kutokana na hali sasa itatubidi tuswali swalatu istisqa anachokifanya ni nini wa'adha an atawapa mawaidha watu wa'dha an-nasa atawapa mawaidha watu bima zalinu qulubuhum bima zalinu qulubuhum bima zalinu qulubuhum mawaidha ambayo nyoyo zao zitalainika mawaidha ambayo nyoyo zao zitalainika kwa hiyo atawawaidhi watu kwa mawaidha ambayo nyoyo zao zitalainika wa amarahum bitauba na kuamrisha kutubia wa amarahum bitauba na kuamrisha kutubia yani kwenye yale maneno yake basi awaamrishe watu kutubia watubie kutokana na madhambi wanayoyafanya kwa sababu muda mwingine mvua inakuwa inakosekana kwa sababu ya madhambi lakini vile vile ardhi inasikia hatua ya kuwa kani kwa sababu ya madhambi kwa hiyo atawaamrisha kutubia wal khuruji min almadhalim na atawaamrisha kujitoa kwenye dhulma wal khuruji min almadhalim na kujitoa kwenye dhulma kivipi bi an yarduha ila mustahiqiha bi an yarduha ila mustahiqiha bi an yarduha ila mustahiqiha yani kwa kurudisha hivyo vitu walivyovidhulumu kwa watu wake kwa hiyo atawaamrisha warudishe vile vitu ambavyo wamidhulumu kutoka kwa watu wengine wavirudishe kwa watu wake watarki atashabu na kuacha magomvi na chuki na uadui watarki tashahud na kuacha magomvi na chuki na uadui التشاور هو التباغض والعداوه التباغض والعداوه chuki gozi na uadui kwa hiyo katika yale mawaidha yake atawaamrisha pia watu waache magomvi waache chuki waache uadui wasfia na atawaamrisha vile vile kufunga wafunge atawaamrisha wafunge yustahabu an yakuna almusallina saimina yustahabu an yakuna almusalluna saimina yustahabbu an yakuna almusalluna sa'imina yustahabbu an yakuna almusalluna sa'imina na inapendelewa kuwa wale wenye kuswali hiyo swala ya iska ni wenye kufunga inapendelewa wawe wale wenye kuswali hiyo swala ya iska ni wenye kufunga kwa atawaamrisha hiyo siku watu wafunge wasadaqa na sadaka atawaamrisha kutoa sadaka kwenye yale mawaidha yake wasadaqa na sadaka hadhi kulluha kabla salati al-istisqa hadhi kulluha kabla salati istisqa haya yote yanafanyika kabla ya siku ya kuswali swala ya nini ya istisqa yani kabla ya watu kwenda sehemu ya kuswalia hiyo swala ya istisqa haya mambo inabidi yafanyike pia wayaiduhum yawman yakhrujuna fihi na awahadidie awapangie siku ya kutoka kwa ajili ya kwenda kuswali hiyo swala ya al-istisqa wayaiduhum na wapangia yauman yakhrujuna fihi siku ambayo wataenda kuswali hiyo swala ya al-istisqa waiduhum yawman yakhrujuna fi na kuwapangia siku ya kutoka kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya istisqa bimaana yuhaddidu lahum yawman yakhrujuna fi yuhaddidu lahum yawman yakhrujuna fi yuhaddidu lahum yawman yakhrujuna fihi anawapangia wao siku ambayo watatoka kwa ajili ya kwenda kuswali hiyo swala ya al-istisqa kama itakuwa baada ya siku mbili au siku tatu muhimu kwamba yeye kama imamu atawaambia kwamba siku fulani tutatoka kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya al-istisqa ويخرج متواضعا ببدنه ويخرج متواضعا ببدنه na atatoka imamu na mwingine yani wayakhruj imaman kana au ghaira ويخرج اماما كان او غيره ويخرج اماما كان او غيره na atatoka sawa imam au اتيو imam mutawadhi'an متواضعا hali حال يكون ni mnyenyekevu kimwili yani mtu anapotoka kwenda kuswali swala ya anatoka hali ya kuwa mwili wake ni mnyenyekevu mutawadhi'an hali ya kuwa ni mnyenyekevu bibadani hii kwa mwili wake mutakhashian mutakhashian ay mutadhallilan eh biqalbihi wa aynayhi mutakhashian ay mutadhallilan biqalbihi wa aynayhi لما قال متخشيا اي متذللا بقلبه وعينيه na vile vile hali ya kuwa amedhalilika kimoyo na kimacho awe dhalili kimoyo moyo wake uwe umedhalilika kutokana hali iliyoko lakini na macho yake yaonyeshe udhalili mutadhallilan bithiyabi mutadhallilan bithiyabihi mutadhallilan bithiabihi katika hali ya udhalili wa kinguo mutadhallilan bithiabihi katika hali ya udhalili wa kinguo mtu asije akavaa nguo za ghali hali ya kuwa swala yenyewe watu wanaenda kuiswali kwa sababu ya shida waliokuwa nayo mutabarrian bilisani mutadharra'an bilisanihi mutadharra'an bilisani hali ya kuwa ni dhalil au mnyenyekevu kwa ulimi wake yani ulimi uwe unaonyesha unyenyekevu uwe unaonyesha udhalili mutanadhifan hali ya kuwa ni msafi mutanadhifan hali ya kuwa ni msafi la mutayyaban lakini si hali ya kuwa amejipaka manukato la mutayyaban lakini si hali ya kuwa amejipaka manukato yani perfume na vile vitu vya kunukia kwa nini haya yote لأن هذا يكون في حال الفرح والسرور لان هذا يكون في حال الفرح والسرور يعني يا يا متفقد ان يكون في حال الفرح و آه، سرور فرح والسرور من المواد ambayo yanakuwa yanafanana معنى لان هذا يكون في حال الفرح والسرور وسبب ايه انكون في حال الفرح يعني متفقد ان يكون في حال الفرح والسرور انكون في حال الفرح ومعه أهل الدين والصلاح inaunganishwa wapi wa idha arada al-imam al-khuruj laha wa'aba an-nas wa amarahum bit-tawbah wal-khuruj min al-madhalim wa tark at-tashahun was-siyam was-sadaqa wa ya'iduhum yawman yakhrujuna fihi wa ma'ahu ahlu ad-din was-salah wash-shuyukh ومميز الصبيان الصبيان ومعه أهل الدين والصلاة والشيوخ wa mumayyizu sibyan pamoja naye watu wa dini na waliotengemaa yani imamu atoke na watu wa dini watu ambao wanashikamana na dini wasalahi na watu ambao wako vizuri yani wasiokuwa waovu atoke na watu ambao sio waovu watu ambao wana swala washiyo na atoke na wazee ashiyukh bimaana uh, eh, kibari sinni kibar asinni atoke na wazee wazee ambao umri wao ni mkubwa wa mumayyiz sibiani na watoto wadogo ambao wamefikisha umri wa kupambanua wa mumayyizu sibyani na watoto wadogo ambao wamefikisha umri wa wa kupambanua umri wa kupambanua ni miaka tatu istihbaban haya yote yanafanyika katika hali ya istihbaba istihbaba haya yote yanafanyika katika hali ya istihbaba kutoka na watu wa dini na watu sala wako vizuri na watu ambao umri wao ni mkubwa wazee na wale watoto ambao wamefikisha uh, umri wa kupambanua fayusali taswali hiyo swala ya istiqa swali swala ya istiqa ambayo inakuwa ni rakaa mbili thumma يخطب wahid ay thumma يخطب khutbatan wahid kisha na kutubu khutba moja thumma yaktub khutbatan wahida kisha ana khutubu khutba moja baada ya swala thumma yaktub khutbatan wahida kisha na kutubu khutba moja yastatihuha bitakbir ta khutba aidi ambayo hiyo khutba taifungua kwa takbiri kama swala ya Eid yastatihuha bitakbir ka khutbati aidi ambayo ataifungua kwa takbir kama vile hutuba ya Eid wayuktiru fiha alistighfara na atakithirisha kwenye hiyo hutuba kutaka msamaha yani wakati anakutubu khatib atakuwa anakithirisha kutaka msamaha kuomba msamaha yaani kama tuotangulia kusema kwa sababu asili ya hivi vitu mara nyingi vinakuwa vinatokea kwa sababu ya madhara kwa hiyo kwenye ile kutuba atafanya wingi wa al-istighfar kutaka msamaha kuomba msamaha wa qira'at al ayat allati fiha al-amru bihi na kukithirisha aya ambazo ndani yake kuna amri ya istighfar wa qira'at al-ayat allati fiha al-amru bihi na vile vile atakithirisha kusoma aya ambazo ndani yake kuna kuamrisha swala la al-istighfar مثل ها katika sura Nuh Allah anasemaje na wa anastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar wa mithl hadhihi alaya na mfano wa hizi aya ambazo ndani yake kuna amri ya kutaka istighfar wayarfau yadai na atanyanyua mikono yake wayarfau yadai na atanyanyua mikono yake wa dhuhuruhuma nahwa samaa na migongo ya mikono yake neno uh, aliyadi likitumika katika hali ya itlaq anakusudia vijanja vya mikono wa dhuhuruhuma na wasama na migongo ya mikono yake ikiwa iko mbinguni kwa nini kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anaomba hii dua kwanza mikono yake alinyanyua ah, mpaka weupe wa makwapa yake ukaonekana sasa alinyanyua mpaka hii mikono yani ah, eh, dhuhur dhuhur yadai mpaka migongo ya mikono yake ikawa iko juu iko juu yani inaelekea upande wa mbinguni yani kwa sababu ya eh, shiddatu rafu kwa sababu ule ukali wa kuinua mikono baadhi ya maulama wakasema kwamba hapana inabidi batin alkafai haya matumbo ya vijanja viwili ndio ambayo inabidi yaelekee wapi mbinguni hii mtume sallallahu alaihi wasallam kuonekana migongo yake ijielekea mbinguni ni kwa sababu ya ukali wa kufanyaje wa kunyanyua ana kule hali kwa vile mtume sallallahu alaihi wasallam alinyanyua mpaka uh, migongo ya mikono yake ilielekea juu madhhabu wakasema kwamba wayarfa yadayhi wa dhuhuruhuma nahwa as-sama na kunyanyua mikono yake ama atanyanyua mikono yake hali ya kuwa migongo ya hiyo mikono imeelekea eh, mbinguni eh, fayad'u du'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kisha aombe dua eh, ya mtume sallallahu alayhi wasallam aombe dua ambayo aliomba mtume sallallahu alayhi wasallam kisha yeye mikono aombe dua ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba wa minhu na katika hiyo dua wa minhu na katika hiyo dua اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره يا الله tunyeshelezee mvua mughithan ambayo kule kunyeshileza kwake kutakuwa na manufaa ila akhiri mpaka mwisho wa hii dua ambayo imetajwa katika vitabu uh, vikubwa kwa sababu kama vile alivyokuwa ameomba mtume uh, sallallahu alaihi wasallam sasa wameshaomba mvua mvua ikinyesha na kuwa nyingi watafanyeje wameomba mvua na mvua ikawa nyingi watafanyeje muallif anasema wa in kathura al-matar hatta khifa sunna qawlu اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وإن كثر المطر mvua ikawa nyingi hata khifa mpaka ikaogopewa madhara wa in kathura na mvua ikiwa nyingi hata khifa mpaka ikaogopewa mvua nyingi mpaka ikaogopewa sunna qaul ni sunna kusema sunna qaul ni sunna kusema allahumma hawalaina ewe Allah ifanye kuwa karibu hiyo mvua ifanye kuwa karibu minna na sisi ifanye kuwa karibu na sisi Allahumma ah, hawalai ewe Allah ifanye hiyo mvua iwe karibu na sisi ay almatar hawlana au qariban minna hiyo mvua iwe karibu na sisi wala alaina lakini isiyo juu yetu yani isiwe na madhara juu yetu wala alaina yani isiwe na madhara juu yetu yani iwe karibu na sisi lakini isiwe na madhara kwetu yani yad'u an-nabiy rabbahu an yakuna al-matar yusibu al-manafiq al-qariba minna wala yaqa'u alayna Hii dua mtume aliomba ili ile mvua iwe katika miji ambayo iko karibu na sisi lakini isiwe na madhara kwetu. Kwa Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala dhirar. Ewe Allah ijalie hiyo mvua sasa ambayo itakuwa na madhara katika vituguu. Allahumma ala dhirar. Fanya hiyo mvua iwe huko katika vituguu. Yani arrabiatu sagira. Arrabiatu as-saghira ad-dirab bimaana ar saghira vile vituguu eh, vidogo hiyo mvua iwe huko kwenye vituguu wal akab na al akab ay al-jibalu as-sighar al-jibalu as-sighar al-akab ni vile vijimilima vidogo vidogo hiyo mvua iwe huko al al na kwenye mabonde hiyo mvua iwe huko kwenye mabonde wabutuni la audia na kwenye mabonde yani amakinu almunkhafida sehemu ambazo zimejitia yani kwenye mabonde wa manabit shajar na kwenye manabit manabiti shajar na kwenye kwenye kwenye mashina ya miti wa manabit shajar na kwenye mashina ya miti rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ewe allah usitubebeshe yale ambayo hatuna nguvu nayo rabbana wala tuhammilna mola wetu wala usitubebeshe ma la taqata lana bi yale ambayo hatuna uwezo wa kuyabeba rabbana e mola wetu wala tuhammilna na wala usitubebeshe ma la taqata lana bihi yale ambayo sisi hatuna twaka nayo kuyabeba hivi ndio inapokuwa swala ya al-istisqa Naam. Leo tusimama hapa. Wiki ijayo inshallah tutaanza na kitabu al-janaiz